Bai, iru lorraldetakoat, hasi ginen dola bi orte eterdi, bai. Uh, hortan, uh, be, begiratu ginuen uh, eskualde bakotxeak uh, zer zuen bere berrikuntza Eta hor, estudio bat egin zen, hor estra lehakortasun istutuzuari, istutuzuari esker. E, begiratu ginuen zer zen amon komuna iru lorraldeetan. Eta hortan definitu ziren lau arlotan, izan ginen enpresa eta erakundea initzen ikusterat, eta haiekin finkatu ze berrekuntza gain ezin esakonduz eta enpresa mailarat uh, eh, geutsiz, zer egin dako uh, eh, aztertu behar zen biharko uh, mozkinak eta produktuak, zerbitzuak sortzeko eta hortik or, abiatu dira irupolo horiek, esan atzen antugu, lehenik badugu uh, eh, eh, uh, fabrikazioa aditiv eh, hori uh, uh, berriak eta nahiko impactoa izanen duena horreiko industriari begira. Pigarrena sortu dugu uh, big data da uh, gaurko mundu numerikoak sortzen dituen datuak horren eh, kudeantza eh, ekartzen alduela balio erantzi bat, gehigarri bat. Eta gero irugarrena osasunari buruz aipatu duak. Ados, behaz, eh, ejan duzu bezala, eh? ahemanak bultzatu, elkar lana ere bultzatu, eta behaz bada, kompetitibitatea edo gure eh, lujaldea osotasunean hartuz, pixka bat eh, lehian sartzea beste egesuma hundiagoekin? Bai, uh, gira, biltzen eh, ditugularik uh, erakundea ezberdinak, lortzen dugula uh, arlo batean uh, kompetentzia gehiago edo masa ondituz, uh, pixua handituz, edo uh, osagarria, osagarritasun hori uh, eta horrekin adibidez, uh, uh dugu fabrikazioan aditibu, teknologia, banan da izen bat, eta hortan guk, uh, oraino uh, mementoan, eh, identifikatu ditugu ogoita bi teknologi ezberdin. Eta ogoita bi horietaik, ere sortzi, uh, uh, speite, estaltzen ditugu, edo hor presen gira iru lorraldeak bilduz. Orduan hori xikatzen dugu, zenta hausuan uh, berian baditugu uh, gai direna beste teknologia edo beste materia batzuk ere lantzea, eta horrek eran nahi du beste gaitasun batzuk baditugula. Eta horrekin lortu nahi duguna, da, da bisibilitate hori uh, handitzea, Europa mailan, eta baita ere ehm, bat dugularik enpresa handi bat baditu behar ezberdinak. Ordon gaiten bagira haien ikusterat erantzute ahal bezain bat eh, be, beharrei. Hori da eh, bultzatu nahi duguna olako poluak eh, sortuz. Mm -hmm. Erraiten alda hemen gaini puntako enpresak ditugula, arlo horietan edo ez? Baita bai nik eh, dudari gabe ibilizira eh, bi feria ferietan bat mediikutzari lotua eta beste bat alitiru aritik hortan Alemanian Eta hortzen dira bai, eh, men ditugun lantegi batzuk eh, bere zipuak dira eh, teknologia bat edo ahlo batean. Eta horrek erakusten du zindutela bakarrik hemen lan egin, badutela ere zerbait ekartzeko beste bezero bat zuai, uh, ahlo batzuetan edo teknologia berezi batzuetan uh, Europa mailan, eh, bai, dudalea behar. Beratzatzu, uh, äh, kompetitibeko uh, programa horren kari bildu dituzue, bai honako merkatal uh, gambaran, iru polo hauetako uh, larogoi eta zazpi enpresak elgarrekin lan egiten dutenak, zartzen atzoko egunaren helburua. Bai, bildu ditugu, zeren boartzen gira, zonbait gai eta beharrak erantzuten direnei, uh, arlo bakutzean, Eh, izaiten handela izan dizkatuak eta beste arlo bat ere interesatu. Eta hortako nahi izan dugu, eh, horgi mituan hiru eh, poloen kideak, elgar ikus dezaten eta truka dezaten ere soin izaiten handea den berrikuntza, Euh, dituzten kompetentziak uh, partekatuz eta ikusiz ba, zer egiten handel elgarrekin. Adibide bat zuen imaiteko eh, ikusten dugu eh, fabrikazioan aditiv delakoa, da de, de 3D hori. Eh, horrekin, be, badire aplikazioak usasun mailan. Eta badugu, eh, baditugu hor bipolo dira hortaz eh, arduratzen, bat fabrikazioa adikidekoa, adikib bale da itzen duguna, eta beste bat usasunakoa, eta hor ere, be, badira kompetentzia ezberdinak, batzuk arloa berez, medikuntza hori ezautzen dute, eta beste batzuk ekoizteko sistema, zabek ezan dizki ezautzen dute, orduan, ustartze batzuk nahi genituen sortu uh, goizuntan. Ado, sordan, 2008an sartua gira, uste dut eh, programak uh, baduela bururatze bat, eta hau uh, askifite aldu dela? Orduan proiektua bera eh, maiatzaren undarrean bukatzen da, hori da poktefa uh, eh, Europa mailan uh, mugaz gaindiko harremanak uh, bultzatzeko den erakundea, horrek du finantzatzen, eguneko irogoita bost. Irurtetako proiektuak dira, eta orduan be, be, dola bi abiatuak, maiatzaren undarrean uh, bukatzen da eta goizuntan biztan da aipatu dugu ere geroan nola izan daiteken, orduan adikira eh, izketan, bai eh, enpresa hoiekin eh, erraiteko bon parte hartu beharko du dela e, finanzamenduan, banan baita ere hiru lugaletako gobernuekin, ikusteko, be, indar bat egin dugu, zerbait berezia eta nahiko entesgarria, holako uh, aragoa sortu dugu, uh, idu loraletan, eta behar da, balio laike, Eh, piskabat laguntzia eta bermantzeko hori eta txemaiteko eh, justu uh, merkatu berriak eta uh, ekitali berri batzuk, saloin berri batzuk ere uh, han eta bisibilitate hori uh, bermatzeko. Untsa da, esker, bainat jauregi, xe eta sungu ziauenako? Gertaz, bai,